Bizko horren inguruen nintzen ikertzen, eta bai, ba, ba horre bortz urtez e, irantzun e, bat izan zen, eta, pues bai, kontua da hori ez, bidian ikerketa honetan, ba, izautu duela, ba, irrati hori ezagutu duen jendia, eta baita ere, agertu direla, pues, bertako emisio batzuk, e, antenatik emandako gauz batzuk ere bai, bobina zar batzutan, eta bar, eta bueno, bizko tortik e, abiatzen da dokumentala.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 bueno, eh, kontra edo ez kontra, baina bai, igual bertzelako mezu edo, edo egi bat eh, kontatzen, ez? Ta, uh bueno, pues hori bihurtu zen ere bai problema bat, regimenaren eta horregatik ero, bai, itxi, itxi zituzten gehien gehienak. E, bai,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 Eta hoien artean ere sorpresarako ba, ba bobina batzuk aurkitu nitun eta bobina horietan, ba, ba bai ba dira irratetik emandako gauza batzuk. Orduan ba hori, ez? E, sorpresa hortatik eta pues no la bait mm, pues hori eraiki da ere bai e, dokumental hori. Ez mm da hori bakarrik agertzen, ba dire gauza ez berdin batzuk, bino bai bai. Hori izan zen puntu potente bat hoiek aurkitzea.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 Ba, egia da formatu zaila dela, batetik iraupen aldetik, ba hori ez film laburrak direnek eta ez zutelako salidarik, eta hori pena bada, mm ongilegoke antolatzia eman aldi gehiago eta horrela. Bino, ez da aukera sobera egonen ikusteko, nik uste, ze horregatik ez, ez da golako zirkuito bat, bino egia da antzan bai alabai e, ikusiko dela. Ez dakite eh, momentu enten noiz edo nola, mhm. bino erantzan ikusiko dela, seguro bai.